infanetoi e pensas depende de culturo. Pensi abstracte, tion etai infanoi devas lerni. Ciam ili progressas al tio, tio versaine dependas ancau de culturo cae lingvo. Experimentoi montras, ce celcae tascoi, tria ruloi en cinio, attingas signife pli bonain resultoin, ol samagiai, usonae infanoi. Abstractigo helpas al nien pensado, ne nur ce formalae cae logicae tascoi, sed ancau enda ciu tago. La mondo per tio estas generaligebla, au simpligebla, interalie cunigante obiectoin lau categorioi. Fulm rapide ni exemple ecconas tablon kiel tablo ec se tabloi povas tre malsame aspecti. Crome niscias, che temas pri meblaggio. Tiai nozioi, cae supragradai nozioi, tre ege pli faciligas la vivon. Structurigi la materiaen cae nemateriaen agioen dautiu maniero, tion infanoi unua devas lerni. Tiam ili comenzas fari tion? Tio estas disputata. Classicae evolu psychologiae teorioi eliras de mulstupa proceso, de la concreto alla abstracto. Lau plinovai aliroi, abstracta pensado, au giai antau formoi, tamen comensigias iam dum la unuae vivo iaroi. Crome la evoluo estas versaine mal pli lineara, ol supposite jen ca jen ocasas ec intertempai mal progressoi. Tiel tria ruloi oft pli malfacile facile ec conas rilatoin inter obiectoi, exemple similetson, ol pli junai infanoi. Causo pobus esti, che ilia vortaro jus estas draste crescanta, cae che ili protio concentrigas prefere pri unuopai vortoi cae iliae signifoi, sed mal pli pri contextoi. Nun, pli novae laborajoi liveras indicoen, che tiu mal progresso en la abstractigo ne ocasas cie, ce esploroi en Asiae landoi, ciel exemple en Japanio cae Cinio, tria ruloi signife pli bone successis ol iliae sam agiuloi en Usono. Tio indicas, che la evoluo povus ancau dependi de la medio, de la culturo, cae de la lingvo. Por testi tion, esploristoi de la Stanforda Universitato en Usono, plenumis nun experimentoin, cun en tutte circau quarcent infanoi en la agio de dec hoc gis quartec hoc monatoi en Usono cae Cinio. La tascoi en ambau landoi estis samai, principe ciam temis pritio, ec coni simplain contextoin inter geometriae figuroi, ciel circuloi, cae trianguloi. Un foie one demandis pri similezoi, ali foie pri differenzoi. En la agio sub triaroi, la infanoi en ambaulandoi estis same bonae, ce la solvado de la tascoi. En la agio de triaroi, la usonae infanoi spertis problemoin in cela ec cono de contextoi. La cinae infanoi nun signife pli bone successis entio. Restas la demando, cial la occidentae infanoi estis mallernintai iam acieritan scion, sed cial ne la asiae infanoi? Tio laula psicologoi povus avi plurain causoin, exemple culturain au mediain. Ciu case, shainas temi pri lernita emo, al ciu la infanoi directas sian attenton. En usono estas tendence pli la unuopai obiectoi, ca ne la maniero, ciel obiectoi estas culligitai inter si. Tio sia vice povus havi cun texton, cun la lingvo, au cun gia aciro, ciam infano e lernas la ge patran anglan, tiam laula autoroi de la studajo existas faso en ciu aperas multai novai substantivoi. Infano e i lernas la mandarenan lingvon, aliflanque usas plida verboi ciam ili comensas paroli. Eble ili spertas en experimentoi, giuste pro tio mal plida problemoi ec coni relato in inter obiectoi supposas la esploristoi verbo ia same prescribas ti in relato in cela el lernado de substantivoi temas pli pri la etsoi de la obiectoi sed ne nur la lingvo povus influi la sintenon de la etuloi accentas la autoroi ancau aliai culturai factoroi povas ludi rolon exemple la penso stilo, quio estas caracteriza en lando, au quio tie estas vaste practicata. Ču homoi pensas prefere tutece au analize, ču individuece au collectivece, quio grade tiui, cae aliai differenzoi, decide influas la cognan evoluon, tion la esploristoi volas prilumigi nun ancau en aliai culturoi cae lingvo grupoi.